Zašto? Zbog svega čega to? Zbog toga da bismo saznali šta nam to naš gospodar Allah subhanahu wa ta'ala poručuje u toj svojoj plemenitoj knjizi. Nije na čovjeku da samo čita Allahu subhanahu wa ta'ala knjigu od početka do kraja, da je pročita i ponovo od početka do kraja i nekoliko puta, a ne zna šta mu njegov gospodar poručuje, šta traži, šta zahtijeva od njega, kako da svoj život uskladi po Allahovim subhanahu wa ta'ala riječima ako ne bude Allahovu knjigu i proučavao, ne samo čitao, već i proučavao kroz komentare velikih priznatih islamskih učenjaka. Konkretno nalazimo se u suri Jasin, svima nama dobro poznatoj suri Jasin, u kojoj Allah subhanahu wa ta'ala govori o inatu, velikom nevjerovanju mušrika mnogobožaca Mekke u to vrijeme kada se pojavio Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam, nevjernici, mušerici i mnogobošci Mekke bili su ogrezli u svome vjerovanju. I slično kao i prethodni narodi, kada god im se pojavio neki Allahov poslanik, vjerovjesnik, došao da ih opominje i poziva na pravi put, oni bi se najviše ismijavali s njim. Naprotiv, ostavljali bi sve druge s kojima bi se ranije ismijavali i posvetili bi se ismijavanju dotičnog Allahovog poslanika i vjerovjesnika. Pa nisu prihvatali ono s čime bi im on dolazio, pa bi ga nazivali sihirbazom, vračarem, gatarom, pjesnikom, ludakom i sličnom. Takav slučaj je bio i sa Muhammedom sallallahu alihi wasallam, Pa zbog toga Allah Đelevala u ovoj kuranskoj suri kao i u drugim kuranskim surama, naročito mekanskim surama, Allah subhanahu wa ta'ala govori o istinitosti svoje knjige, Kur'an i Kerima, o istinitosti poslanstva Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallam. Pa na prvoj stranici sure Jasin Allah subhanahu wa ta'ala upravo o tome govori zaklinje se svojom knjigom Kur'an i Kerimom za istinitost poslanstva Muhammeda sallallahu alihi wasallam. Zatim govori dakle da nevjernici ono što rade da nije u redu i da će na kraju svi ljudi biti proživljeni. Svejedno bili oni vjernici ili bili nevjernici, bit će proživljeni. Međutim, zbog čega? Ne zbog igre i zabave, ne. Ne kao što život na Dunjaluku nije bio igra i zabava, ne bi trebao biti igra i zabava. Allah nije nas stvorio zbog igre i zabave, već nas je stvorio zbog naredbi i zabrana, da nam On uzvišeni naređuje i zabranjuje i da se mi odazivamo njegovim naredbama i da se klonimo onoga što je On, Allah subhanahu wa ta'ala, zabranio. Tako isto uzvišeni će nas proživjeti na sudnjem danu, kada nastupi sudnji dan, kada ode dunja, ode dunjaluk i nastupi drugi svijet, ahiret. Na sudnjem danu Allah će nas obračunavati. Ko je to odazivao se njegovim naredbama i klonuo se onoga što je on zabranjivao, a ko je to činio potpuno obratno, suprotno ono što je Allah naređivao, ostavljao, a ono što je Allah zabranjivao, činio. Ko se to odaziva u njegovim vjerovjesnicima, poslanicima, odaziva u njegovim riječima putem i preko njih, ako ih je omalovažavao i smijavao i njegove riječi, riječi Allaha dželavala odbacivao, nije ih prihvatao. Pa Allah subhanahu wa ta'ala sve nas će proživjeti i ono što smo radili, jer je to Allah sačuvao, zabilježio i dao da se pomno čuva, sačuva na sudnjem danu iznijeti pred nas, i zato će nas pitati za dobra i za loša djela. Je li to istina? Doista, za sigurno istina. Ogroman dio Korani Kerima govori o tome. Kao što nam je poznato, samo 24 imena spomenuta su za sudnji dan. A poznato je kod Arapa bilo i prije poslanstva da ono što se mnogo imenuje, ono što ima ogroman broj imena što se naziva brojnim imenima, to je od izuzetne važnosti. Pa Allah subhanahu wa ta'ala samo ovim jednim detaljom ukazuje na važno sudnjeg dana, na bitno sudnjeg dana sa 24 imena imenuje sudnji dan i sva ta imena odslikavaju određena stanja sutra na sudnjem danu. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže istina je to, istina je to i ne budete li se odazivali poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, ne budete li ga slijedili, prihvatili ono sa čime on došao, bit ćete kažnjeni prije ili kasnije na ahiretu zasigurno. Pa Allah subhanahu wa ta'ala na drugoj stranici sure Jasin spominje slučaj stanovnika kojima je on poslao ne jednog, već trojicu poslanika. Prvo dvojicu, zatim i trećeg. Pa kada se nisu odazvali, naprotiv, utjerivali su u laž i smijavali se, govorili da su oni nevjernici, da oni nisu došli ni sa čim novim, da su oni ljudi, da je to laž čime dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala na kraju, Allah je uništio. Na kraju Allah subhanahu wa ta'ala je takve uništio. I zasigurno Allah dželavala i svoje pravednosti uništit će nevjernike, kaznit će nevjernike, one koji ne vjeruju u njegovu riječ, one koji se ismijavaju s njegovom riječju, prije ili kasnije, a na ahiretu u drugom svijetu zasigurno. A drugi svijet doista postoji. Kao što rekao, ogroman dio Allahove knjige govori o sudnjem danu, I pogotovo na početku svoje knjige Allah subhanahu wa ta'ala narošto u suri Al-Bakare spominje brojne primjere istinitosti proživljenja, da je Allah kadar, da je Allah moćan da ljude proživi, da ih ljude ponovo sakupi sutra na sudnjem danu, da ih proživi i sakupi pred sebe. Pa u suri Al-Bekara Allah subhanahu wa ta'ala čak spominje slučajeve na Dunjaluku u životu na ovome svijetu da je Allah pojedine usmrćivao, zatim oživljavao, da bi dokazao nevjernicima i nađijama, da bi dokazao svoju svemoć, svoj kudret. Isto tako, ništa teže. Allahu je sve lahko. Allahova naredba se izvršava, znate koliko? Koliko je potrebno da se migne oko. Poput reptaja oka. Allah što naredi, to se izvrši. Jer je Allah svemoćan. U njegovoj vlasti je sve, sve se njemu podčinjava. Zato Allah subhanahu wa ta'ala sigurno će nas sve proživjeti i one koji su radili dobro nagraditi, a one nevjernike koji su činili zlo, koji nisu vjerovali u Allaha, nisu mu padali na seždu, nisu ga obožavali ili pored njega obožavali druge, prema njima bili ponizni, njih voljeli kao što se Allah subhanahu wa ta'ala voli, Allah će ih sigurno uništiti da je Allah kadar da nas stvori zbog ovog uzvišenog cilja. Nakon toga na trećoj stranici sure A Jasin Allah subhanahu wa ta'ala spomnije brojne ajete koji govore o njegovoj svemoći. Da je on kadar, onaj koji je stvorio nebesa, koji je stvorio zemlju, koji je stvorio sunce, koji je stvorio mjesec i sve to u ovom kosmosu skladno se kreće, plovi. On je kadar da sve nas ponovo pred sebe dovede. Zatim Allah subhanahu ta'ala govori o sudnjem danu, pojedinim detaljima sudnjeg dana. Da će sudnji dan nastupiti, da će to biti samo jedan krik i svi će ljudi pomrijeti. Nakon izvjesnog vremena Allah subhanahu wa ta'ala naredit će Meleko Israfilu da ponovo puhne u rog i sve će ljude Allah subhanahu wa ta'ala proživjeti. Ustajaće svi iz svojih kaburova, ustajaće nevjernici pa će govoriti ja wa ilena men ba'athana min marqadina hada. Teško li se nama ko nas proživi iz ovih naših kaburova, doslovan prijevod iz ovih naših ležajeva. Pa će tada uvidjeti hada ma wa'ada rahman. Ovo je ono što je obećao svemilosni. milosni tada će saznati, uvidjeti da je istina bila ono s čime su dolazili vjerovjesnici i njihovi sljedbenici vjernici u što su ih pozivali. Pa će svoj borovak u kaburu, iako su i tamo bili kažnjavani, nazvati ležajem, maltene odmorom, znajući i pretpostavljajući šta ih čeka. Pa Allah subhanahu wa ta'ala nakon toga kaže u suri Jasin. Inne jannati dženneti ljome fi šugulin fakihun. Inne jannati dženneti ljome fi šugulin fakihun. Doista će stanovnici dženneta toga dana, sudnjeg dana, biti okupirani blagodatima koje će im biti ukazane. Allah subhanahu wa ta'ala nakon što je spomenuo istinto sudnjeg dana, proživljenje, određene detalje tog proživljenja, kaže Allah subhanahu wa ta'ala da će na sudnjem danu biti oni koji će uživati i oni koji će biti kažnjavani nesnosnom patnjom. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže što se tiče stanovnika dženneta, inna ashabel dženne, doista će ashabi dženneta za stanovnike, za drugove one koji se neprestano druže, koristi se termin u arapskom jeziku sahib, odnosno ashab, množina. I ovo je termin, dakle, upravo samo za one koji se neprestano druže, koji se ne odvajaju. Pa stanovnici dženneta nazivaju se ashabul dženne. Zašto? Zato što se neće odvajati od dženneta. Džennet je vječan i blagodati u džennetu su vječne i stanovnici takvog dženneta nikada neće prestati uživati. Nikada se blagodati koje će im biti davane neće potrošiti, pohabati, nestati ih. Niti će oni prestati sa svojim boravkom u džennetu i biti odvedeni negdje drugo u džehennem, ne sallallahu alafi wa salam, ili negdje drugo, ne. Već je dakle to vječno trajati. Zato se i zovu ashab, ashabul dženne. Samo za jedne ljude koristi se ovaj termin ashab, a ne misli se dakle na dugotrajno neodvojivo društvo. To su ashabi Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam iz plemenitosti, poštivanja, spominjanja posebnog stepena Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallame kod Allaha subhanahu wa ta'ala Allah jalla wa ala smatra i kaže da svaki onaj koji se makar malo družio sa Allahovim poslanikom alihi salatu sallam smatra se njegovim ashabom. Smatra se njegovim drugom. Onaj koji ga je vidio, koji ga je čuo, makar dakle malo proveo vremena s njim, on se smatra ashabom. Međutim, za sve druge uvjet je dakle da se neprestano druži. Pa ovdje, kao što rekao, stanovnici dženneta nazivaju se ashabi dženneta zato što nikada neće otići iz dženneta, nikada neće napustiti dženneta. Pa kaže, Allah subhanahu wa ta'ala inna ashabel dženneti ljum. Doista će stanovnici dženneta, ashabi, drugovi al yawm Ovoga dana. Kojeg dana? Sudnjeg dana. Sudnjeg dana. Fi shugulin fakihun. Biti okupirani blagodatima koje će im biti date. Zaokupirat će se blagodatima kada ustanu nevjernici iz svojih kaborova i počnu govoriti teško li se nama ko nas iz naših kaborova, iz naših ležajeva, iz ovog našeg odmora prekini. Kada vide šta ih čeka od kazne, kada vide razjareni džehennem koji govori hel min mezid, hel min mezid, ima li još? I kada vidi kako Allah subhanahu wa ta'ala, kada nevjernici vide kako Allah puni džehennem, Reći će ko nas iz ovih kaburova naših proživi, iz ovog našeg odmora, ko nas prekini. Na drugoj strani, vjernici kada ugledaju blagodati svoja mjesta u džennetu, te blagodati će ih okupirati. Ni o čemu drugom više neće razmišljati. Niko im drugi neće biti na umu. Samo dotične blagodati. U njih će gledati i njih će uživati, smatrat će svaki od njih, čak onaj najzadnji, onaj koji je dobio, kome su ukazane možda da tako kažemo najmanje blagodati, on će smatrati da niko ne uživa kao što on uživa. I poznato nam je iz vjerodostojnih hadisa čovjek koji će zadnji ući u džennet. Allahu akbar. Čovjek koji će zadnji ući u džennet. Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam spomnije taj predivan slučaj. Da će Allah subhanahu wa ta'ala i svoje mudrosti i svoje pravednosti određene ljude baciti u džehennem. One koji su to zaslužili. Pa će Allah subhanahu wa ta'ala i svoje pravednosti ostaviti ih u džehennemu. Pa će se čuti krik jednog od stanovnika džahnema. Odnosno dova. Kako dovi Allahu subhanahu wa ta'ala i traži od Allaha da ga Allah izvede iz džahnema. Kako ga džahnemski dim uguši. Kako ga džahnemska vatra sprži. Pa će dozivati neprestano Ja Rab, Ja Rab, Ja Rab, Ja Rab. Dok mu se Allah subhanahu wa ta'ala ne smiluje. Pa ga izvede iz džahnema subhanallah, iz džahennema u kojem je bio osuđen na vječnost, vječnu patnju, vječnu kaznu, Allah će ga izvaditi iz džahennema. Kada ga izvede iz džahennema, nema drugog mjesta do dženneta. Pa će čovjek reći gospodaru samo do onog stabla, dakle poljana do dženneta. U toj poljani imaju određena stabla. Pa će čovjek reći gospodaru samo do onog stabla. Da sjednem u hladovinu pod ono stablo. Pa će Allah subhanahu wa ta'ala od njega uzeti ugovor, obećanje, da od njega Allaha subhanahu wa ta'ala taj čovjek neće ništa više tražiti. Pa će čovjek isklopiti ugovor, dati obećanje Allahu subhanahu wa ta'ala. Međutim, kada dođe, dospije do te hladovine, do tog stabla, ugledat će tamo još veće i ljepše stablo. Pa će reći gospodaru samo do onog stabla. Samo do onog stabla. Pa će Allah mu reći čovječe, kako brzo kršiš obećanja i ugovore, zar nisi rekao da ništa više nećeš tražiti, kaže gospodaru samo ono stablo, ništa više. Međutim, opet kad dođe do tog stabla, To stablo će biti u blizini džennetskih kapija, pa će kada dospije u hladovinu tog stabla čuti pjesmu, čuti zabavu, osjetiti uživanje, osjetiti džennetski miris. Kako dolazi iz dženneta? Pa će reći, gospodaru, uvedi me u džennet. Gospodaru moj, uvedi me u džennet. Pa će Allah dželevala opet reći, robe, kako brzo kršiš obećanja, Zar nisi rekao da ništa više nećeš tražiti? Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala uvas će ga u džanet. Pogledajmo Allahove milosti iz vječne patnje u vječno uživanje. Kada čovjek uđe u džennet, vidjet će džennet popunjen. Tako će smatrati. Pa će reći gospodaru, nema mjesta za mene. Svi su ljudi zauzeli svoja mjesta. Nema nigdje mjesta za mene. Pa mu Allah kaže, dakle, ovo je zadnji čovjek koji će ući u džennet. Pa ga Allah pita, robe, jesi li zadovoljan da imaš u džennetu koliko je imao jedan od vladara na zemlji? Jedan od zemaljskih vladara. Pa će reći čovjek, zadovoljan sam. Kako da ne budem zadovoljan? Pa će mu reći Allah subhanahu wa ta'ala, tebi pripada toliko, i još toliko, i još toliko, i još toliko, i pet puta toliko. Pa će čovjek svaki puta govoriti zadovoljan, zadovoljan, zadovoljan sam gospodaru. U jednom citata stoji da će mu Allah subhanahu wa ta'ala reći tebi pripada toliko još deset puta. Dakle, to pripada zadnjim koji će ući u džennet. Zbog toga, dakle, svaki od njih na makoje mjestu bio u džennetu smatrat da niko ne uživa kao što on uživa i bit će okupiran samo svojim blagodatima, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Dakle, u ovom kuranskom ajetu Allah subhanahu wa ta'ala spominje da sutra, kada nastupi sudnji dan, da na sudnjem danu će postojati dvije skupine. Oni koji će uživati u džennetu i oni koji će biti kažnjavani u džehennemu. Zato pripremimo se i odlučimo, danas već odredimo kojoj skupini hoćemo da pripadamo. Sutra kada nastupi sudnji dan, nema više povratka. Sudnji dan je dan obračuna. Ahiret je dan nagrade i kazne, mjesto nagrađivanja i kažnjavanja. Dunjaluk je mjesto rada. Dunjaluk je mjesto rada. Kada ode Dunjaluk, nema više rada dolazi ahiret, dolazi nagrada ili kazna. Zato već danas pripremimo se za džennet. Međutim, u džennet ne može svako. Ne može se džennet postići samo riječima. Ja hoću, ja hoću, ja želim, nadam se, Allah je milostiv i ostalo. Ne, već za džennet treba raditi, tilkel o tilkel džennetu leti uristu muha bima kuntum tamelun. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Zuhruf. I to je džennet kojeg ste naslijedili, dobili u nasljeđe. Sada se vi nalazite u njemu zbog onoga što ste radili. O tilke le džennetu leti uristu muha bima kuntum tamelun. To je džennet koji vam je dat u nasljeđe zbog onoga što ste radili. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَسَارِيُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ I požurite ka oprostu svoga gospodara i džennetu. Požurite ka džennetu. Požurite u džennet. Kako? Trčeći, vozeći neko dobro skupocjeno auto, avionima i ostalo. Ne. Požurite ka džennetu koji je prostran, koliko su prostrana nebesa i zemlja koji je pripremljen za bogobojazne. Uiddet lil mutaqin koji je pripremljen samo za bogobojazne. Jer ovaj harf lam u arapskom jeziku ima značenje istihkaka, dostojnosti, to jest koji je pripremljen samo za one koji su dostojni njega, dženneta, a to su, to su bogobojazni mutaqije. Ko su mutaqije? Mutaqije. Allah subhanahu wa ta'ala na početku svoje knjige Kur'an i Kerima pojašnjava kada kaže Alif Lamim zalike il kitab la rejbe fi huden lil muttaqin. Alif Lamim, ta uzvišena knjiga, od početka do kraja, u nju nema baš nimalo sumnje, ona je upustvo bogobojaznima. Ko su bogobojazni? Alladine ju'minune bil gajib. Oni koji vjeruju u gajib, neviđeno, ono o čemu nas obavještava Allah subhanahu wa ta'ala, to ne vidimo svojim očima, pa prihvatamo iz imana vjere u Allaha subhanahu wa ta'ala, alladine uminune bil gajb, oni koji vjeruju u gajb, oni koji obavljaju namaz, oni koji izdvajaju zekat, oni koji vjeruju ono što je objavljeno Muhammedu i ono što je objavljeno prije Muhammeda i oni koji vjeruju u ahiret, oni koji se pripremaju za ahiret. To su mutaqije. To su bogobojazni. Za takve je džennet pripremljen. Pa dakle, već danas, već danas odredimo kojoj skupini hoćemo da pripadamo, da uživamo takvim blagodatima, tolikim blagodatima da nam ništa drugo ne padne na um. Da budemo okupirani fi fakihun koji će biti okupirani tim svojim blagodatima, zaokupirat će se njima, a pogotovo dakle u džennetu postoji ono što oko nikada na Dunjaluku nije vidjelo. Ono za što uho nikada na Dunjaluku nije čulo, niti je ljudski razum ikada o tome išta pomislio. Pripremimo se i trudimo se da budemo ovakvih koji će biti u ovim blagodatima. Nemojmo sebi dozvoliti da sutra kada budemo proživljeni iz naših kaburova, ubijedimo se, saznamo prihvatimo tek tada da je sudnji dan istina. Da smo proživljeni, da nas Allah izvodi pred sebe, da će nas pitati za naša dijela i nažalost u našoj knjizi nećemo naći osim loša dijela. Pripremimo se još danas za to. Ako Bog da uz Allahovu dozvolu u narodnoj misiji također nastavljamo s komentarom, Allahu je subhanahu wa ta'ala knjige Kur'an i Kerima, konkretno sure Jasin. Do tada Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas učvrsti u njegovoj vjeri, da nas poduči njegovoj vjeri, da nam podari korisno znanje od kojeg ćemo se okoristiti, da sve ono što čujemo bude dokaz za nas, a ne protiv nas.